na mirongo icyenda na kabiri keretse ko intwaro rusange ariyo demokarasi ishingiye ku bwisanzure mu byiyumviro bya politiki no mu kwitorera indongozi ishingiye kandi kwiyubahirizwa ry'agatekakazi na muntu intwaro intwari ibereye n'iterambere ridakumira mu gihe abari ku butegetsi bemeza ko leta atakidakora kugira ngo hubahirizwe izo nkingi z'intwaro rusange batavuga rumwe na leta bobo bemeza ko izo nkingi zitubahirijwe nk'uko bikwiye kuwa cumi na gatanu nyakanga ni umunsi mpuzamakungu wahariwe intwaro rusangi mu kiganiro ku nama cy'uno munsi turibaza intambwe uburundi bwaba bumaze gutera mu bijyanye n'intwaro rusange uno munsi izo nkingi zirubahirijwe hari inzitizi zotuma intwaro rusange idasasagara mu burundi koko iki kugira igihugu cyame kironka uburongozi bwubahirizwa intwari ibereye ibi ni bimwe mu byatumire bacu badufasha guca hirya no hino mu kiganiro cyo ku nama cy'uno munsi muri studio zacu dufise abatumire bane terance ntahiraja urumwunganizi umwunganizi ukaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu no gukundisha igihugu ndakuramukije ndaguha ikaze mu kiyago cyo ku nama ndakuramukije umesha amakuru ndaramukije bagendaje bari mu kiganiro eka n'abantu bose bari kubatwumviriza baba baruca nk'abanyamahanga turaramukije bose turi kumwe kandi na Leonce cyumukuru icegeya c'umukuru w'umugambwe sawa Nyafrodebu Leonce Ngendakumana kaze ku nama murakoze kubona mwadutumiye kugira twifatanye n'abandi guterera ivyiyumviro eh, na cyane cane ku civugo nk'ico c'intwaro rusangi kituraba cane twese turi kumwe kandi muri studio n'uwa nonosoye ivyigwa vya politike Denis Bashimiye ubusa turabwaye ikaze ku nama ndabaramukije kandi ndaramukije ikiyago cyo kunama rero gihagarikiwe na Pacifique Cubahiro umuhinga w'ivyuma ni tusemi tebutsi ishare makoto nje ngiye kuremesha kino kiyago cuno munsi ndabaramukije ngira nti kaze kunama mbega sogoko aho wicariye ku nama uri kurakora iki muzu isanganiro ry'abadasanga ivyumviro mu ntumbero yo kunywanisha abarundi mu kiyago cyo kunama ijambo turitumbereze kwa terasi ntayiraje mbega uno munsi mu Burundi iby'intwaro rusange byifashe gute murakoze cyane mu Burundi ibyerekeye intwaro rusange novuga yuko ugereranye n'imyaka yaheze hariho akarusho uti gute wabivuze neza mu ntangamarara menyesha amakuru ijambo demokarasi mu Burundi ryatangiye gukoreshwa igihe hariho kurondera kwikukira mu bihugu bya Afurika mu Burundi wacu hari mu myaka y'igihumbi kimwe eh, mirongo itandatu warabuze umwanya wadasigana iprona mbere harabayeho n'iyindi migambwe icyo gihe demokarasi niho yavuka mu burundi itangura kubaho mu buryo eh, novuga bwiza ariko yagiye ingorane mu gihugu cyacu amatora uko abaye hagiye hacaba ibibazo mu burundi wacu urabona yuko nyakubahwa umugana doveka atari umuganirirwa wa gasore yaciye anagandagurwa eh, n'aya ntarayironka dusimbije gatoya mu matora ya mirongo itandatu na gatanu byaragoranye naho haca hagera igihe rero mbere mu myaka y'igihumbi kimwe na mirongo itandatu na gatanu nyine ibyo bibaye harabayeho ingingo yo gufuta imigambwe myinshi mu burundi wavuze intwaro z'igikenye niho haca hatangura ku ubutegetsi bwa gisirikare demokarasi urumva novuga ko yahambwe muri icyo gihe haca hasigara umugambwe umwe hasigaye umugambwe umwe nawe nyine waragize amakuba kuko naho wagira indongozi haciye haza haraba yuko inzego z'umutekano ziwinjiramwo hakaba amakudeta aho wasanga umukuru w'umugambwe ari umusirikare akongera akaba umukuru w'igihugu ya demokarasi ba irazimanganye iragenda pi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda mirongo icyenda gutyo na kabiri na rimwe na kabiri icyo gihe niho navuga ko demokarasi yasubiye kuzuka haciye haba nk'uko mwabivuze mu ntangamarara yo gusubira kwemerera imigambwe myinshi irakora ariko naho nyine ntibyoroshe zangorane zaba mbere zasubiye kuba ikimenyamesi nunda kujya mu idonido honorable wose kwari kwibutsa kuko naho ivyo byabaye ubu nta migambo yafuswe rero demokarasi novuga nti irahari yarapfuye irazuka ariko yagiragira ibibazo n'ubu usanga utubazo tutabuze warabonye mu bibiri na cumi na gatanu ni ukuvuga haracariho akagwara kakidukurikirana ariko twizere yuko abarundi kubera twaca ibibazo byinshi tuzotera intambwe mm. ariko mu gusozera ijambo ryanje tuvuze demokarasi si ayo matora gusa mm. kuko wayivuze si ugushyiraho izo nzego gusa ibiyiranga za nkingi wavuga zirahambaye hari intwari ibereye hariho eh, agataka muntu ibyo bita liberite pibike hariho eh, imigambi myinshi n'ibyo hariho inzego zivuye mu matora ngira ngo muhinga yabinonosoye canke n'abandi baraza kutubwira byinshi, ariko iyo bihahungabanya inzego zatowe ivyo byose turiko turavuga niho bigishobora gukunda no kuvuga ni ibintu bitegeza kujyana bifatanye mm. muri makero uti demokarasi yifashe gute novuga ko ubu kuko umuntu no gutura ingati ko turavuga harageze igihe ibiganiro nk'ibi ni radio ibigize yari guca yugagwa zafata umuntu nk'igikoresho ushobora kugurisha umuntu bakamugurisha mm. bayitanye mu gifaransa bavuga ngo esclavagisme ni kuri epoque ya esclavage mm. mugabo abantu barara bati tuzoga umugo baranga ubu rero ufufahaza hari haje intwaro ya demokarasi kufufahaza kuko ijamwe ivyo ko abanyagihugu aserura ko arabivuga ibyo mm. bagona mu mwitegeye bakitorera ababarongora cyangwa abaserukira atamusunikana atamudakora ku mugono ngo udatoya ngo utagize iki mwidegembe mm. abo bantu bakoze neza bakabishimirwa namwe babatora mm-hmm. bakoze nabi bakababogoza iyo ntwaro kandi eh, ya demokarasi babivuze irangwa no kubaheza agateka na muntu muri byose na hose mm. utarabye umuntu uko ameze aba ku butegetsi ataba ku butegetsi abanyagihugu bavuga bati ze murabisikanya tuze turaraba abasumbye abandi mhm. wowe ntuvuge ngo nuko ufise inkongo cyuma taho gusa ngo ugumeho kaza abanyagihugu bamaze kumva bati iyo ntwaro ni nziza tuzoyigwanira mpaka itsimbatanye twebwe nico kidushimisha nico gituma ntituzashobora kuza turavuga ngo ngo ariko ubutegetsi bivye bishe umuntu bangaje umuntu oya tugiye kuzorondera inyinshi tuzigishe muri Frodebe urakoze cyane reka reka dukubitire mwishyahamwe parseme baravuze bati kimwe mu biranga intwaro ya demokarasi kimwe mu biranga intwaro ya demokarasi no gushikiriza ibyiyumviro wisanzuye harimo nuko haba mashira hamwe atari ategamiye politike akora mu mwidegemvyo Faustin Kumana murakurikiranira hafi biba muri politike mu Burundi uno munsi murashimishwa nuko inkingi z'intwaro rusange zifashe mu Burundi ngira sinza kuvuga ngo nje mu mateori cyane n'iki kumbure ngira hari umupuritse rwiyo nabivuga mhm. nga turafatira ku byo tuba turabona ubwa mbere hoho intara rusange tuyifatira ku bintu ku bice bibiri twebwe faze zibiri yego hari ugushikira ubutegetsi mhm. nk'intwaro rusange mhm. hariho icyo bita exercice democratique du pouvoir intwaro bashikira ubutegetsi demokratikuma baca babifatamwo gute byo rero ni ibintu bibi bihambaye uko uvuze action démocratique pouvoir ni ukuvuga ati abanyagihugu bitorera barongowe mhm. bagaca batogwa aramatora amatora nyene hamwe mu gifaransa niho bakunda kubikarifya ngo transparente ingirizi byo harimo bose abantu bagashikira abo mu kwiyamamaza amaradiyo bakayashikira kunywa abanyepolitiki kuko burya amatora ni kompetisiyo muri kompetisiyo mm. rero abantu bategeza kuraba ingene yuko bari nk'abyo abanyeshuri baje gukora ikibazo canke baje gukina umupira football kura yuko iyo competition iri kiraba izane uwa mbere abishoboye sivyo mm. hanyuma ku buryo inzego zivuyemo rero zica ziba inzego zemewe mu ifaransa kuvuga legitime zemewe zishobora kuvugira igihugu zikazirukira igihugu cyo ni ikintu gihambaye mm. urumva habayemo trisheri habayemo iki ni ngora uti rero murabye ku muce wa mbere ingene mm. bashyikira ubutegetsi mushimiki mm. Eh, ingena bashikira ubutegetsi mm. tuvuga tuti yuko ubu ko bavuga amatora iba ari mm-hmm. Mm-hmm. mu guhashatse gatiti rero aya matora ati amera gute kugira nawe nyene ntazane ibibazo uko nakubwiye mm. n'ikibazo ejo bundi mwarumvise umushikiranganje w'indero ko hari ikibazo cibwe mm. hari ya nkibubanza bacha bati tugisubiremo kigira kabiri mm-hmm. ni exercice du pouvoir rero no kuvuga yantwara ibereye gene ubutegetsi butandukanye bitanga ama separation de pouvoir ivyerekeye amaliberite ivyerekeye amaliberite ni ukuvuga uburenganzira dwa propriete privé gushikiriza ico wiyumvira ivyo rero nivyo impunzi tuguma tubona kwa kundi nyene ubukene nyine kwa kundi kuba kubaha itunga ry'igihugu kwa kundi icyo leta abantu bakumva bayishikiriye aricyo bita na privatiza do leta hmm. bashikiriye ni uko bakunda gucita bashikiriye kumva yuko inyungu ari utwara ikomine ari utwarika ahari hose akumva eh. hariho rero rememe pratique tubona umuntu ava mu matora azabe ko arakude tumengo ntibihinduka urumva rero twebwe uwo zitwidukerere twidukerere ni ukuvuga ntuzobwira umuntu umwe ahunze ubu ngo umubwira ngo ubu ngo haranira mukaca ngo haranira hariho ibibazo kandi nuko tubona ko byangombwa byari bihari kumena za kubishikira mugo mm. umurundi wese aho tumubariye mm. nibaze kubera kituma imyaka mirongo ibiri n’indwi ambasaderi ubusa mwebwe murazobere mu bijanye n'ivya politike mwumvise ibyabo batumire turi kumwe bamaze gushikiriza mwebwe mubona gute bijanye n'intwaro ya demokrasi mu Burundi mbega no musi inkingi zine z'intwaro rusange zirubahirijwe Ego murakoze nagira nibutse abo turi kumwe n'abo ariko baratwumviriza yuko ijambo demokarasi eh, ryatanguye kuvugwa kera cyane n'intwaro bita iya demokarasi yatanguye gukorwa kera cyane eh, twovuga nko mu kinjana cya gatanu cy'imbere ry'ivuka rya yezu kirisitu ikaba yatanguriye mu gisagara cya atene mu gihugu cy'ubugiriki mhm. ikaba igizwe n'amajambo abiri demos ivuga abanyagihugu mhm. na karatiya ivuga intwaro mu gifaransa bavuga guverinoma ni ukuvuga rero duca twumva yuko ari intwaro ishingiye ku banyagihugu niho ngira ngo n'umunyamerika yavuye avuga yuko demokarasi ari intwaro y'abanyagihugu ikorwa n'abanyagihugu ku neza y'abanyagihugu nyine mukaba muzi kandi ko i atene muri icyo gisagara yovuga yuko demokrasi ishingiye ku mice nk'ibiri umuce wa mbere ni yuko ari intwaro ishingiye ku mategeko yanditse atomora neza ibintu ingene bitegerezwa kugenda yego uyo ni wa mbere naho ibyo byose byaba bimeze uko bikaba byanditse umuce wa kabiri uza uvuga yuko abanyagihugu bategerezwa rero guca biyumvamwo muri iyo ntwaro ya demokrasi ni ukuvuga bakagira imico n'imigenzo ijyanye n'intwaro ya demokarasi imico n'imigenzo y'intwaro ya demokrasi nayo ishingiye ahanini kukubahiriza agateka kakiremwa muntu kwishyira n'ukwizana kubahana kwihanganiranira n'ibintu byo gutorera umuti amatati bidaciye mu ntambara ni ukuvuga eh, igikenye hmm. kiri mu mwansi wa mbere wa demokarasi rero naho umuce wa mbere woba uhari hmm. abenegihugu batarigera baronka uwo muce ugira kabiri hmm. wo gufata imico n'imigenzo ya demokarasi mhm. ntibiheza ngo bikunde mhm. aha rero tugerageje gusimbiza mhm. tukavuga uyu munsi duhereye ku kuntu byagiye birakurikirana ngira ngo turaje kuronka akanya ko bigarukako ariko nagira mbe ndavuga yuko mu burundi ntituraronka umwanya ukwiye kandi ubereye wo gufata iyo mico n'imigenzo ya demokarasi Mm. kugira ngo tuyigire rwacu yego mugifise ijambo ambasadede nibanshimiye ubusa intambamyi uno munsi z'intwaro rusange mu Burundi umuntu yogira ati niziye intambamyi ya mbere ni yuko tutarigera dufata imico n'imigenzo nk'uko nari ndabivuga ya demokrasi mu bihugu by'iburaya no muri amerika aho izo ntwaro za demokrasi zimaze gutera imbere cyane ntizakorotse ziva ku ijuru yego byafashe imyaka amajana n'amajana mm. kugira ngo abanyagihugu baho bashobore kwishyiramo imico n'imigenzo ya demokrasi. twebwe ntituraronka ako kanya tugize ngo turakaronka haca haza ingorane izo ntwaro za repubulika zigizwe n'amakudeta ntiwari umwanya wo kuyiga demokarasi ko nta demokarasi yarimo yego hanyuma hageze mu mirongo icyenda na kabiri aho twogize ngo dutangure kwiga demokarasi naho nyine ntibyakunze. yego bamwe baca bafata ibigwanisho bahangana n'igisirikare cyari kihari urumva nawe nyine urasa umwanya wo kwiga demokarasi yego none rero n'ubu ni ukuvuga ntituraronka akanya gakwiye kwiga demokarasi ubu rero mfatiye nk'akandi karorero umutama mandela yavuze ati kwishyira ni ukwizana bisigura iki kwishyira ni ukwizana ntibisigura guca imigozi ikuboshe gusa ahubwo bisigura gukora uko ushoboye kose kugira ngo n'abandi bose bari muri kumwe nabo nyine bishyire bizane ubu rero mu burundi intambamyi dufatiye nko kwishyira n'ukwizana n'ukoroheranira nuko usanga hariho abarundi bamwe bavuga bati jewe ndakwiye kwishyira nkizana mugabo ntibareke abandi ngo nabo bishyire ngo bizane jewe ndakwiye kuba mu mugambwe mugabo ntibareke abandi nabo ngo babe mu mugambwe jewe ndakwiye gushikiriza ibyiyumviro bya politiki nkagira politiki mugabo ntibashake ko abandi bagira iyo politike. icyo rero ni intambamyi ikomeye cyane kuko inkingi zikomeye za demokrasi, nicyo bita tolerance ni ukuvuga kwihanganiranira wewe niba ushaka yuko dushikira demokrasi, duciye mu gukingira ibidukikije umviriza nanjye mvuga yuko dushobora gushikira demokrasi, duciye mu kubaka amahinguriro ni ukoroheranira rero ibyo biri mu ntambamyi ikomeye cyane kugira ngo dushobore gushikira demokrasi. Terence Ntahiraja mwumvise Faustin agira ati hariho intwaro rusange ariko ibiva muri iyo ntwaro rusange imyaka mirongo ibiri n’indwi irarangiye reka dufatire ku mwaka w’ibihumbi bibiri na gatanu. mwebwe muri leta muremeza ingene gutunganya ibikorwa bya leta inyungu ziheza zikavamwo zisikira umunyagihugu na cyane cyane muhagaze kuri ico cyo kwihanganira muhinga hejeje gushikiriza murakoze cyane ubwa mbere nagamahengerukira honorable Leonce yavuze ati uko byari bimeze muri iyo myaka ya mirongo irindwi na gushika ibice na gatatu ntaho bisa n'ubu ni ntambuko kimwe muri za nkingi za demokarasi gikomeye cyane fote nawe ati imyaka mirongo irindwi ya mbere n'iy'ubu birasa si byo nibaza ko hariho intambuko by'ukuri tuvugane ukuri eh, ndazikubwira nazo nyene aka kanya twarose kuva mu na nko kuri kura bibaza gushikubu fata akararo kuvyerekeye mu gisata c'indero yemewe n'amategeko kandi ikora ikoreraye ntabwo rero mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi na rero afise umugambwe n'ejo bundi bagize ko kaminuza ku mugaragaro n'intumwe yacu yariyo baratoye indongozi shasha ndamukeje mbere kuko yahora icegera n'ubu barasubiye kumutora mugo mukuru wiwe niwe bahindura ariko ubwo burenganzira irindira burahari kuko nabe hakande mm. erega ntidufatire ku byo gerageza wigisha bene gihugu ubereke uko kuri kandi baragutora kandi intwaro urayikura neza mu matora ukayisenyura none ni nihe migambye imara imyaka ku butegetsi ukazobona iratanga yaheza amatora ndiko ndabesha twoharura imigambi yagiye ku butegetsi aho tugeze ningahe iprone yagiye ku butegetsi mvuga iwacu mu Burundi mm. Savanya Frodebu yagiye ku butegetsi bari wundi bwa muri ku butegetsi nivyo nyene rero shaka kubwira yuko mhm. muri demokrasi ijya bicara n'imigenzo yavuze professeur mm. haba mu migambwe hagati haba mu batari mu migambwe mm. kwa kagane navuga bitatu tabigendeye ngo tumbe yuko ukuri n’ijambo jambo nuko utakoresha igikenge biduheramo aha ndiko mvuga mbwira umuntu wese erega tuvugana ukuri abari mu migambwe abari mu mashira hamwe abari mu nzego za leta mu buzi bose saba marayika nabe nabivuze ngaha ntabwo n'abaciyumvira gukoresha igikenya mu gihugu cy'u Burundi tuba dukora ibyo dukwiye byose ari kuganira ari kuvugana ari kugwanisha ibyiyumviro ko. twese mugabo atawuri mm-hmm. kugira nabi mugenzi be yaba uri muri leta n'ubutayi muri leta honorable Yonse ngendakumana umuvugizi w'ubushikanganje bw'intwaro yo hagati ati byose ntivyerade ariko intambwe zishimishije zaratewe iti ibya ibirubu ntibisa no mu myaka yaheze yatanze n'uburorero mu bisata bitandukanye yavuze inyubako aravuga mu bijyanye n'amagara y'abantu aravuga n'ibindi bitandukanye uno musi muri sawanya Frodebu izo ntambwe zitandukanye zo mu ntwaro ya demokarasi zirubahirijwe rero burya Foster yavuze ibintu bibiri bikomeye yavuze ati hari ingene ubutegetsi bushikirwa n'ujya muhinga yabivuze ingene abantu bashikira ubutegetsi ingene batwara n'ingene babuvako cyo kintu gikomeye cyane yego cyaravuga rero ati umunyagihugu ariko arindiriye umunyagihugu nkabesha d'accord icyo fosite yavuze gikomere nicyo umunyagihugu yiteze kuri ubwo butegetsi ntaguma abona byose bisa kandi ubirabye mu buzima bw'igihugu n'abanyagihugu araba gutya gusa utagiye muri ibi bya filozofi twe twiyumvira demokarasi hariya byari bimeze uku mu ntwaro za cami byari bimeze uku mu ntwaro za repubulika byari bimeze uku ubu muri demokarasi bimeze uku utari umuntu asesangura nitwa Toma naho naho mu bya politike ubu rero tuhari none ntari ngaha yo myompenyuza bavuga ati cyaratuvunye ntitubaha ntiturekura ni ukuvuga ibyo bya demokarasi ku ruhande umaze kuvuga cyaramvunye mu matora oya oya cyaratuvunye ntitubaha bagaca bubaka n'amabuye atacamaze mwebwe muri Sahanya Frodebu yavuze Fosteti ingene intwaro iheze igashikira abanyagihugu umwunganizi w'umushikiranganje yavuze ko ibintu byifashe neza tuvuge mu ncamake yego ntiturinjira neza mu ntwaro ya demokarasi turi ko tuva mu ntwaro twamaze ya myaka mirongo irindwi bavuze za gisirikare mm. zigikenye mm. agaho turagasuzugura akagaye niyo turi ko turava tugenda mu ntwaro muri shimi hari ikintu bita transition ufise ibyo wahereye ko ufise ibyo ugira agenda kugira dushike biba biri hagati na hagati utakiri hahandi wahereye utari turashikiye uje biriko biravanga binywana uravye nabi rero ucu byari gihume bitaramye kugira ngo kugira ngo tuba tuti reka kutwirukanganisha tugende buhoro buhoro ibitwumvikanye bishyirwe mu ngiro tugende hariya mu ntwaro ya demokarasi mm-hmm. intambamyi rero yazivuze ni uko mu burundi nta mugenzo w'intwaro ya demokarasi uhari yabivuze twamaze imyaka mirongo ibiri n'indwi turi mu ntwaro z'umugambi umwe za gisirikare nta byiyumviro bya demokarasi iyo ngendo ntayihari icyo niyo ntambamyi ya mbere iya kabiri mu bihugu bikenyesa uburundi gusa hari ubukene hari inzara hari ubushomeri mu bihugu birimo amacakubiri ahagarara ku maboko ahagarara ku byiyumviro ahagarara ku ntara ariko akaba ari amacakubiri rediviziyo demokarasi iragoye ukuri kutavuzwe ukuri kutavuzwe ubwa kabiri kumaze kuvugwa mhm. hakaba kwihanganira nicyo bavuze la tolerance ukuri la tolerance hama le compromis nukuvuga ivyo birakurikirana uko ari bitatu ukuri kwihanganirana kwemera gushiraho intashyi n'ibya bindi byo mu matora n'ibiki mm. iyo byateguwe neza byagenze neza mm. Ibyo rero burya biracabuze ni kwigisha tuzigishe nimba kaboneke ubutegetsi inzego n'abazirongoye babyumva uko nyene ubu rero aho turi nakwe ko turi hagati na hagati ntabahari babyumva nyene mwebwe muri ko murakora iki muri sahwanya Frodebu kugira ngo abanyagihugu bamanze babyumve gutyo uko kukwihanganiranira kuronderwa gukogwe mw'ijambo rimwe twatanguye kera mm. umwe yose bavuga ngo twagiye tugira ingo tugira gutya twatanguye mm. kera mm-hmm. tugishinga uwo mugambwe sahwanya Frodebu mm. twari tuzi ko tuzogira ingorane z'umugambwe umwe uhari eh, ufise igisirikare ufise igipolisi ufise amafaranga ya leta ufise ubucamanza twacu ziko bizogora kuko mwene abo bantu ubu uri kurabakura amata mu bamenye ingene ingene bajeri by'igihugu bibagwa bavete mu mhm. bisanzwe bice mhm. bibagwa ntibi by'igihugu twebwe rero burya baravuga ko hari intambwe imaze gutegwa ariko na cyane cyane byogenda gute kugira ngo uwo munyagihugu mutoyi aronke inyungu zivuye mu ntwaro ya demokarasi na cyane cyane mu gihe twimirije amatora mu mwaka wa 2020 abanyepolitike mu vyitwaramo gute bwa mbere hoho bankundenda yavuze ati hari ivyaraguwe atamashuri yarubatswe ibitaro byarubatswe banzuriye ndiye nagana na mukiburiye bariko baravuga ibintu bijanye na education canke nibiki e, iyo urumye politike ntuvuga amashuri yubatswe uraba ama indicateur wihaye ukavuga ati nabanyeshuri bangahe ishuri muri class numwigisha angahe ku banyeshuri. ageze ku by'inyubako yavuze ati nta ugiye kuraba inyubako nini zabaye kuri ariko uno munsi ugiye kuraba mu makomine atandukanye mu ntara zitandukanye harubakwa ibibuga by'umupira harubakwa inyubako amabarabara n'amazu arubakwa ariko fose ndi kumana ariko ndababaza nti eh. tugaruke ku kibazo nababaza nti eh. kugira ngo uno munsi turi mu gihe twitegurira yavuze uyu unyu uyu mu uyu muhinga aravuga ati ati haro guhindura ingendo yego guhindura ingendo ni venye kiritsiri politique me habanza guhindura ingendo nabanyagihugu canke uwo muntu abibamwe Hmm. la culture politique mwemwe gizere politike eske mwarize amademokarasi mu bitabo muragira ama universite murabizi hariho ibidahara muri ivyo bidahara ni citwa imigambwe hmm. kuko turi mu cyo bita demokarasi pluraliste ni ukuvuga demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi none rero naho imigambwe myinshi atari iyo demokarasi n'amatora ntaba ari iyo demokarasi imigambwe n'amatora ni bimwe byo mu nkingi n'imfunguruzo zinjiza muri demokarasi rero kugira ngo dushobore kuronka demokarasi nziza dutegerezwa kuronka indongozi nziza kugira ngo turonke indongozi nziza naho dutegerezwa kuronka amatora meza atadutera induru mu nyuma ashyiraho inzego zemewe n'abarundi bose kugira ngo turonke amatora meza naho dutegerezwa kuronka imigambwe myiza kugira ngo haboneke imigambwe myiza naho hategerezwa kuba ukwishira n'ukwizana muri politiki murakoze cyane deni bashimiye ubusa tugaruke ku akaba n'umuvugizi wa leta ikibazo ni kindi uno munsi muri ko murakora ikina cyane cyane mu kwigisha intwaro rusange kugira ngo abanyagihugu ibe iyabo kandi bayigendere no muri politiki haboneka uwo muco w'intwaro rusange ni rimwe nta rya nta rya igweshingiro rigezweho riba ari iryo niryo eh, rikora igihugu igizwe na sentare ntayinyuzwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro zikoranye mukurikirane iyo ishashe wumvirize umukuru w'intahe ni umukuru wa sentare ntayinyuzwa muntegere neza muri iyo sentare ubushikirizamanza kizigenza wa repubulika niwe aserukira urwego rw’ubushikiriza rw'ubushikirizamanza ngira murabyumvise si sentare bagena ni ukuvuga iyo tuvuze nka sena tuvuge inama nshingamateka iyo zikoranye bihora biba zigahurira hamwe ni kuko iyi ikora ni ukuvuga irahari irategekanijwe iyo hari abantu bitwariye umukuru w'igihugu icegera ciwe ibyo o oh, ntitubidehe ni cya kabiri honorable yose ngira kumana yavuze yavuze ngo kuri gukwiye kuvugwa hariho severe ni muhe umwanya uwo mugwi mu bushyigikire ukuri nukurekura kumenyekane hanyuma tubiri ngere tubija nese ko bihari hari ibindi bizo bavuze bati kwihanganiranira ni ikintu cyiza cyane aha mboneyeho yabo muri muri leta yabo utari muri leta kwihanganiranira yanyigisho bavuga monsieur politologe uri ngaha turi kumwe n'ukuri ziracakenewe haba ku mpande zose haba kuri societe civile mu banyamigabo n'abandi bantu bose kugira ngo murategekanya izo nyigisho muzitekekanya byaye emwe mu bushikiranganje tujejwe nibaza ko eh, ama programme y'abanyamigabo nkuko amatora yegereje hari imigambi myinshi kugira ngo hazaba amanama yo guhugura tugatumira abahinga nabagene dutumira kugira ngo nabandi n'abigisha kaminuza, hakaba ico novuga amateme baza gusigurira batwibutsa ingendo ya demokrasi ariko n'abanyepolitike nabo bayigisha abanywanyi babo kandi nabo nyene mu bigambo babo berekana akarorero akabazo kanyuma terasi akabazo kanyuma terasi ntayiraja ariko inyigisho zarabaye nyinshi imyaka iragiye mbega twovuga ko abanyepolitike bo mu Burundi inyigisho baronka baheza bagazishira mu ngiro no mu muco wabo mu bikorwa barangura eh je nagomba inyishu ndaguha ngako ko professeur yavuze ngaha impande yanje politologue demokrasi yagiye yaburavuzwa nta mwanya nukuvuga iyo habonetse akanya hacaza ivyonona reka rero uko turi mu kuko bajya mu bavuze dividande haya dividande ya mbere n'umutekano iyo umutekano ubonetse yaba leta n'abenegihugu baja ku kivi mu gushyira mu ngira imigambi bishinze kugira bigende neza ariko iyo umutekano utabonetse za dividende bijya byose mwavuze bicerezo bikononekara nk'iyo dividande yerekeye ya security kugira na bikiya dushobora gukora dushobore kubyikorera ni intambuko ndavuga yabaye ikomeye ariko nabaca avuga ngo byose byarangiye ngo de yaba araho tuba twarateye imbere n'abahingo kuko yabivuze haracyari intambwe rero yo kujya ku kugira ngo duteye intambwe murakoze leonce ngenda kumana ikiga cy'umukuru w'umugambwe sabanya frode uno munsi hoko wiki kugira ngo dushike kuri iryo hangiro ryo kuronka indongozi zibushitse kandi zubahiriza intwaro rusange impingira cyane ndende eh, sejo ibyo bizoboneka ukintumira ngabaza nti tuzovuga ko tuzovuga demokarasi naragize ikibazo naraje nti nane ko demokarasi irimo ibintu byinshi ubwo tuzohaba ari ikintu abanyagihugu bumvise ubona iyo upfa umureka akabwegera ko aravuga byo byerekeye iby'ubuzima bw'abanyagihugu nyine bya bindi yavuga abanyagihugu barabira ko akarusho ubu ni ukubw'ibyo bita demokarasi ubu nabize nk'ubu wambaye karavati uko yararonse nubwo kugira demokarasi itsimbatare muri igihugu mm. cy'u Burundi nuko abari ku butegetsi ubu bumenya ko ubutegetsi ubuja ko ukabuvako ubutegetsi burahinduka mm. bakemera ibijyanye no kubisikanya mu butegetsi si kubisikanya cyangwa ngo babyemeye kera na nyirishuri kubisikanya bakemera ko kubisikanya bifise akamaro kuko abantu bararaba eh, umwe yahahora n'ubu yaje hari cyangwa nta karusho ko dukenye ko ari ubushomeri mu gihugu tukavugana n'abashobora kudufasha kugira turwanye ubukene turwanye ubushomeri turwanye inzara dushobore no kuvuga gukora bya bindi yakora by'amashure kwivuza n'ibindi bishoboke kuko abanyagihugu bakiri mu buzima mbona barimo bw'ubukene buri ko bubworo ariko batangura guseka uno munsi kugira ngo dushikire indongozi zikora ibijyanye n'inkingi za demokarasi mwari mwayivuze ariko songora hokugwa iki mu banyepolitike no mu banyagihugu ikintu je mvuga kinini ni examen de conscience no kuvuga kwiyumvira ku munyepolitike mm. burya ico nashaka gushaka kuva kare ingorane tuzigumamo kubera pour iyo enrichissement illicite ntibe mm. none kiriko kirakurikizwa mm. kiranyegejwe n'ikiriho kirakurikizwa ico nico cambere nyene kandi wo dusigura dusira ko kitaba kubera iki kumva ntiyahindutse rome politike ariko rero cyo navuga cyo nagenda babwira uraviriza tutwari dufise hmm. umwe wese yiyumviye burya uburundi iki gihugu kingana guce gito gifise kahise kera ico bita nationality sekirere ama potentiality gihugu gifise ari menshi mbwa tukaba vyampunzi kwako n'imiryango uti rero dushimikiye kuri l'homme politique b'umurundi adahinduye ingendo ngo yumve inyungu z'umunyagihugu uwo ari we muri aba uri ku butegetsi no muri opposition igihugu cyawe kandi ngorane n'uko murakoze cyane de niba kutamenya ko umunyagihugu mategeko niki agaca yama umunyagihugu ariko arabiruhira ugasanga mu gusozera nagira ngaruke kandi nsozera nyene uko uyu yaserukiye ubushikiranganje yavuze ahereye ku nari nashikirije ntituraronka umuco n'umugenzo wa demokrasi nta kanya turaronka ni nta kanya turaronka mugabo haraboneka ibiringo byari kudufasha gutera imbere hanyuma ibyo biringo ntitubikoreshe neza ndetse ugasanga turiko turafata intambwe isubira inyuma twari gushobora gufata intambwe iterije imbere kugira ngo nsozere ntanga akarorero gatoyi nko mu bihumbi bibiri n'icyenda haragiyeho kode elegitoral amategeko agenga amatora muri ayo mategeko agenga amatora twaciye tuvuga yuko umushingamateka azohora ahanwa akavanwa mu nama nshingamateka mu gihe ahinduye umugambwe cyangwa akavanwa mu mugambwe ibyo byerekana yuko umushingamateka acaza gukorera umugambwe ntaze gukorera abanyagihugu bamurungitse uko ni ugusubira inyuma nzozereye rero twebwe abanyagihugu tugiwe imbere n'indongozi zo zisobanukiwe eh, kurusha twebwe zitegerezwa kudufasha kuronka umuco n'umugenzo wa demokarasi ndagushimiye ambasaderi deni bashimiye ubusa kuri iyo ntererano mutanze terance ntahiraja muvugira umushikiranganji bw'intwaro yo hagati akajambo ka nyuma turi gukengurukira ego murakoze cyane je agomba gusaba abanyepolitike bose reka mbere n'abarundi bose yuko kugira ngo za nkingi za demokarasi zubahirizwe ari uko ubwa mbere abarundi twamenyera kubahiriza amategeko icya kabiri hariho kubaha uburongozi bwavuye mu banyagihugu bwatowe na bene gihugu icyo cyo ikindi kibazo habaye ihiganwa hariho kwemera ibyavuye mu matora turarwaye iyo ndwara si mu rundi gusa ni muri afurika umuntu arahiganwa yaratera ngo jyewe banyivye wamubaza icyo kwerekana ko bamwibye ukakibura izo ni impanuro twotanga hanyuma hariho kujya ku kivi hariho kubahana hanyuma nuko hamwe bemera guhiganwa muri demokarasi kugira ngo bashike ubutogetsi atagikenye murakoze Terence ntaharaje turagukengurukiye Leonce Ngendakumana akajambo kanyuma akajambo kanyuma nuko hatoba kwitiranya demokarasi n'amatora abantu barakunda kwitiranya demokarasi n'amatora kubera amatora muracari babandi izo nyungu zanyu murabesha ikinyoma ubwo bwose mwamufundikanya gusa nuko dusaba abo nabo abereye bazobacira urubanza ubikoze nabi bagucira urubanza mu matora biratomoye nibishiremo eh? yuko naho abagutoye udaprofita ignorance yiwe gusirife cyo bita sirife yuko umunyagihugu atacaramya mu mategeko naho ugenda ukagira uko uvyumva atamenya ko warenza ayo mategeko ugaca ko ucumera nk'ababajya imfubyi namwe niko kazi namwe niko kazi kaje neza guhindura nico mujeje nta kintu tuba ivyo by'amatora navyo ayo matora ni muyorganize Emet Usemitebutsi niwe yatumye amajo bashikira shaye makoto je naremesheje kino kiganiro cyo kunama cyo kuno munsi ndabasezeye na uta mu barundi bashikiriza ivyimviro byabo kuvyerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo Burundi bugorore